endi fursat berib turilsa suhbat qilamiz ekan xizmat qilayotganlar agar ovozini chiqarib xizmat qilgisi kelsa endi ovoz chiqarib xizmat qilish faqat bizga qoldi judayam ovoz chiqarishni yaxshi ko'radigan birodarlarimiz bo'lsa marhamat keladilar birgalashib suhbat qilamiz unday bo'lmasa agar o'tirib olsalarda hamma tanovul qilindi ikkita uchta odam xizmatga yetadi chunki qur'on o'qilinganda qur'on suhbati bo'lganda shariatni talabi quloq solmoqlik azizlar shuning uchun bugun sizlar bilan bir katta bir oyatni suhbatini qilmoqchimiz chunki bu atroflarda ko'p suhbatlarda qilyapmiz ayni mana shu suhbatni ham hozir Alloh qalbimizga olib kelib turibdi ruxsat bersanglar bir qur'oni karim haqida qur'on oyatlaridan suhbat qilamiz inshaalloh Avvalo azizlar Alloh taolo bizni shunday bir muborak kunga Rajab oyidamiz. Ana bundan keyin Sha'bon muazzam. Ana bundan keyin Ramazon sharif. Mana shu uchala oylarda Alloh bizga nasib aylab, bu muborak oylarda birida siz azizlar bilan ko'rishligimizni Alloh bizni faqirlarga nasib aylab turibdi. Xonadon ahllari uyimizga kelgan mehmonlarga faqat ovqatni o'zi bilangina ehson qilmaylik qancha qancha yo'llarda bosib kelgan yori birodarlarimiz bor bularni iymonini ham boqaylik bularni o'tganlarini ham rahmatni Allohdan so'raylik degan maqsadda kamina xodimingizni taklif qilibdilar kamina xodimingiz Alloh qodir qilguncha siz azizlar bilan iymonlashib noqis aqlimizga Alloh nina olib kelsa sizga iymon hadoyasini qilishlikda Allohdan so'rab suhbat qilgani keldik. Shuning uchun suhbatimiz siz azizlarga ta'sirlik bo'lishligi, qalbingizdan joy olishligi uchun Allohning yordamiga muhtojmiz. Albatta Alloh bizga yordam berguvchi, siz va bizlarni qalbimizni ochguvchi o'zidir. Shuning uchun ham azizlar, bugungi ulug' bir kunda ajib bir holatda Alloh uchun sarflashligimizni Alloh nasib qilgan bo'lsin. Siz azizlar bilan bugun shunday ulug' bir oylarda bebahra qolmasligimiz uchun muhimmat bo'lgan ba'zi narsalar haqida suhbatlashamiz. Aslida nikoh to'yi bo'lganligi uchun biz oila to'g'risida nikoh, taloq, hokazolar haqida suhbat qilishimiz kerak edi. lekin Allohga karror karror shukrlar bo'lsinki bizni asakimizda oila haqqında suhbat eshitmagan musulmon qolmadi shekilli inshaalloh juda ham ko'p to'ylarda shaharda qaysi mahallalarga borsak hatto ba'zi mahallalarga borib yozib yurib bo'lsa ham o'sha suhbatlarni qilishlikka harakat qildik ya'ni bir mahallaga borib qildik lekin mana bu mahallada qilmadik Alloh nasib qilib o'sha yerdagi musulmon birodarlar bilan ko'rishib qolsak, qilib beramiz shu suhbatni degan niyatlar bilan deyarli hammalaringizga oila haqida suhbat qilgan bo'ldik. Bizi asaka diyorimiz hamdulillah oila, mavlud, aqiqa, hokazo suhbatlarni ko'p shohidi bo'lyapti va bizdan boshqa ahli ilm domlolarimiz ulug' ustozlar hammalari ham mahallama mahallamana bunday marosimlarda o'zini xizmatlarini ado etib kelyaptilar butun dinda xizmatida turganlardan Alloh rozi bo'lgan va ularga nusrat ato qilgan bo'lsin mana shu maqsadimizga muvofiq bizlar asli shu suhbatni qilishligimiz nikoh haqida suhbat qilishimiz kerak edi lekin yaqindagina bu mahallada bo'ldik va bundan ham ko'p marotaba bo'lganligimiz uchun yana o'sha suhbatni takror qilishlikda sizlardan hayo qilgan holatida zaruriy ba'zi masalalar haqida gaplashib olishni lozim topib turibmiz azizlar hammamiz allohni rahmatini umid qilguvchi kishilarmiz biror bir inson yo'qki alloh meni duoyimni qabul qilmaydi deydigan hammamizni umidimiz alloh meni duoyimni albatta qabul qiladi degan muhabbat tamanno orzu bor lekin hatto mana shunday rajab oylarida ham baroat kechalarida ham hatto shunday ramazoni sharif kunini laylatul qadr kechasida ham duosi qabul bo'lmaydigan ba'zi kimsalar bor agar biz hozir shu kimsalardan o'rin olib qolgan bo'lsak shu sifatni o'zimizda yo'qotib qo'ymasak alloh saqlasin ertaga bizni duoyimiz qabul bo'lmaydiganlar qatoriga o'tib qolamiz duosi qabul bo'lmaydiganlardan bittasi qati'ur rahmdir. Qati'ur rahm vasila rahmning aksi. Ya'ni qarindosh urug'idan, yori og'aynisidan, musulmon og'aynilaridan, musulmon birodarlaridan, aka-uka qo'ni qo'shnisidan yuz o'girib yuborgan, ularga rahm qilmaydigan, ularga siyla rahm munosabatini qilmaydigan, arazlashib ginalashib yuradigan odamni qotior rahm deb ataydilar salmon ibn yazid an abdulloh ibn afo roziyallohu anhular aytadilar كنا جلوسا عشيرة عرفة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم biz deyaptilar sahobalar arafa kechasi edi hayitdan bir kun burun demak arafa oqshomida rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan bir davrada o'tirib qoldik dedilar hayitdan bir kun burun balkim arafat tog'ida yoki boshqa joyda aniq dalil bermadilar balki biz o'sha arafa kechasida o'tirgan edik rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan bir halqa qilib o'tirgan edik va an nabiy alayhi salatu vassalam shunda rasulimiz aytdilar لا يجالسني من أمس قاطع الرحم ليقم منا dedilar ya'ni shu o'tirgan jamoatni ichida agar qotiur rahm bo'lsa arazlashib ginalashib yuz o'girishib yurgan odam bo'lsa men o'tirgan joydan turib ketsin dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam فلم يقم أحد إلا رجل أقصى الحلقة hech kim turmadi magaram bir kishi o'sha halqani chekkasida turgan odam indamasdan o'rnidan turdida ketib qoldilar bir qancha fursat o'tgandan keyin haligi odam qaytib keldi rasulimiz sahobaga qarab aytdilarki malik lam yaqum ahadun illa g'ayruk sendan boshqa hech kim turmadi nima bo'ldi sen turib ketib qolding dedilar shunda u sahoba aytdiki ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari men o'tirgan joyda bu davramizda bu majlisimizda bitta o rahim bo'lsa ham turib ketsin degan edingiz bu ishni qilayotgan odam eng yomon odam demak rasululloh bilan o'tirishga loyiq emas ekan bunday odam agar berkitib o'tirsa qalbini bilguvchi Alloh bor degan narsadan qo'rqib o'rnimdan turib ketdim chunki men bitta xolam bilan bir necha yildan beri gaplashmas edim dedi qotiur rahim edim so'ngra xolamni oldiga bordim xolam menga nega kelding degan edilar siz aytgan gapni aytdim rasululloh sollallohu alayhi vasallam qotiyor rahim bo'lsa qarindosh urug'idan yuz o'girib olgan odam bo'lsa o'rnidan turib ketsin degan edi bu dahshatli ish ekan deb o'rnimdan turib keldim siz oldingizga degan edim vastag'faratli vastag'firtu laha xolam meni kechirdi men esa xolamni kechirdim ikkalamiz yarashib oldik dedilar shundan keyin endi men qaytib keldim endi men o'zlari bilan bir davrada o'tirishlikka loyiq bo'lsam kerak dedim rasulimiz aytdilarki ahsanta ham yaxshi odamsan qandaygam yaxshi ish qilibsan ijlis biz bilan o'tirgin dedilar so'ngra shundoq sahobalar tomonga yuzlandilarda ala inna rahmatallahi la tanzil ila qomin. indahu qati'ur rahim dedi indahum qoti'urrahum ogoh bo'ling dedilar sahobalarga qarab aytdilar bizga ham taalluqli bizga qarab aytgandek ya'ni aytdilarki ogoh bo'linglar agar bir jamoa bir majlisda o'tirgan bo'lsa-yu shuni ichida bitta rahim bo'lsa shu yerda o'tirganlarda hammasiga Allohning rahmati tushmay turadi dedi agar hozir bitta odam shunaqa qotib rahm o'tirib qolgan bo'lsa shuncha jamoatni tepasiga Allohning rahmati tushmaydi ekan shuning uchun rasulimiz o'shanaqa odam bo'lsa shunday ulug' arafa kechasida bizni Allohning rahmatidan benasib qilmasin turib ketsin deb ketkizib yubordilar boshqa bir hadislarda hatto ramazon kunida ham qoti rahmning duosi qabul bo'lmasligini aytdilar qofiur rahim bo'lsa uch kundan ortiq arazlashib yurgan odam bo'lsa uni duosi qabul bo'lmaydi ekan sizlar demak mabodo ishimizda hozir shunaqa bo'lsa endi nima qilish kerak qaysinimizdir xolamiz bilan qaysinimiz akamiz bilan qaysinimiz birodarimiz bilan yuz ko'rishmayotgan bo'lsak arazlab olgan bo'lsak janjal qilgan bo'lsak hozirni o'zida qalbimizdan o'tkazib istig'for aytaylik Ya Rabbi, meni gunohimni kechirgin. Tavbalarimni qabul aylagin. Inshaalloh shu majlisdan chiqib ol, arazlashgan odamim bilan yarashaman. Men tufayli o'tirgan jamoatga o'zingni rahmatingni benasib qilmagin deb niyat qilib qo'yaylik. Balkim hammamizda shunaqa narsa bordir, Alloh o'zi kechirsin. Alloh bizga bugun rahmatini benasib aylamasin azizlar. Qotir rahimlik hatto parvardigori olamdir rahmatidan benasib qilar ekan bundan uzoq bo'lishimiz kerak qofiur rahm faqatgina qarindosh urug'larga emas ekan la ilaha illalloh deb aytib turgan musulmon borki unga rahm shafqatda bo'lishligimiz kerak bo'lar ekan usomat ibn zayd degan sahoba aytadilar ba'asana rasululloh sollallohu alayhi vasallam ila al-hurqa min al-juhayna ya'ni usoma aytyaptilar roziyallohu anhu rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizni xurqa degan bir kofir qabilani kuzatib kelishlik uchun yubordilar bir ularni kuzatishlikka bir o'rganishlikka ahvolini ulardan demak qandaydir bir xavf kutilayotgan ularni oldiga yubordilar biz deyaptilar o'shalarni qudug'i bor suv ichadigan joyida bir kofirni ko'rib qoldik o'sha qabiladan bo'lgan bir kishini ko'rib qoldik deyaptilar usoma men bilan birga bir ansoriy musulmon birodarim bor edi dedilar haligini ko'rib shundoq unga tashlanib hamla qilgan edik ikkalamiz uni o'rab qoldik ansoriy birodarim qo'lida qilich meni qo'limda esa nayza deyaptilar usoma bin zayd shunda ali kopir bizga qaradida la ilaha illalloh dedi ollohdan o'zga iloh yo'q la ilaha illalloh muhammad rasululloh dedilar va kaffa anhu ansoriy haligi ansoriy birodarim darhol qo'lini oldi dedi la ilaha illalloh deyishiga darhol qo'lini oldi ammo men deyaptilar usomat ibn zayd oxirigacha jang qilaverdim qo'limdagi nayzam bilan hamla qilib oxiri o'shini qatl qildim o'ldirdim وقدمنا إلى المدينة المنورة biz madina munavvaraga qaytib kelganimizda bo'lgan voqea rasulullohga yetib keldi rasululloh meni chaqirdilar dedi oldilariga kirdim, rasululloh menga shundoq qaradilar de ya usama aqatalta ba'dama qala la ilaha illalloh dedilar ey usama la ilaha illalloh deb turgan odamni o'ldirdingmi rostdan dedi usoma aytibdilarki qultu men aytdimki ya rasululloh innahu qala mutaawidan ya rasululloh u qo'rqqanidan aytdida u qo'rqqanidan aytdi degan edim rasululloh menga qarab sen uni qalbini ochib ko'ruvdingmi qo'rqqanidan aytdimi rostdan aytdimi sen uni qalbini ochib ko'ruvdingmi qo'rqqanidan aytdimi rostdan aytdimi deb shu gapni qaytarib turaverdilar turaverdilar men orzu qildimki yo rabbiy qaniydi oldin kofir bo'lib bugun musulmon bo'lganimda devordim dedilar shu qilgan ishimdan uyalmagan bo'lardim shunchalik rasululloh to'xtamasdan ey usoma la ilaha illalloh degan odamni ham o'ldirasanmi uni qalbini ochdingmi deb qaytaraverganlaridan hatto oldin musulmon bo'lmasam edi deb orzu qildim deyaptilar azizlar demak rasulimiz sollallohu alayhi vasallam la ilaha illalloh degan odamni tilidan chiqayotgani kifoya ekan qalbi allohga havola azizlar musulmon siylay rahmga muhtoj bir birimiz bilan shunday muomalada bo'lishligimiz kerak ekan alhamdulillah birga namoz o'qiymiz sajda qilamiz qarindosh urug'miz qo'ni qo'shnimiz avlod ummat uchun yig'lab o'tirardilar bu vazifani bajaradigan xonadon esa arqama degan sahobani uyi edi arqama uyi mana alhamdulillah 14 asrdan beri tarixda kelyapti arqamani uyi kim desa hamma bilish kerak arqamani uyi barakali uy arqamani uyida birinchi bo'lib musulmonlar to'planardilar Rasulimiz shu yerda suhbat qilardilar deyishligimiz bizi musulmonlik, do'stlik burchimizdir azizlar. Arqama xonadonda to'planib o'tirganlarida bir kuni Abu Bakr Siddiq aytdilar: "Ya Rasululloh, shu arqamani uyida o'tib ketamizmi? Axir ochiq da'vat qilaylik. Ka'bani oldiga chiqib ham baqirib aytib ko'raylik odamlarga." Rasulimiz aytdilarki: "Ya Abu Bakr, hali Allohdan buyruq kelgani yo'q-da." sabr qilaylik do'stim dedilar abu bakr siddiq uch to'rt marta shu gapni gapirganlaridan keyin rasulimiz hijolat bo'ldilar mayli abu bakrni gapi ham yerda qolmasin deb chiqdilar kaba oldilariga kelganda abu bakr baland ovozda qur'on o'qiy boshladi kofirlar avvaliga e'tibor qilmadi keyin birdan birlari qaradilarda ey bu muhammadni so'zini o'qiyapti uringlar dedida hammalari to'shbo'ron qilib boshladilar abu bakr siddiq xijolatli holatga tushib qoldi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni olib chiqib odamlarni to's to'polon kaltak toshiga qo'yib qo'yganligidan xijolat bo'lib ketdilar-da, butun vujudi bilan sarvara koinotga kelayotgan toshni to'sishlikka harakat qildi yuzlari bilan ko'ksilari bilan to'sib turdi oxiri jarohat qattiq bo'lgandan yiqilib tushdilar rasulimiz ham yiqilib qoldilar hatto bitta kopir kelib oyog'idagi kovushini yechib abu bakr siddiqni shunonam yuzlariga urdilarki hatto burunlarini sindirib yubordi shu holatda yuzini tanib bo'lmaydigan holatga olib kelib qo'ydi rasulimizni ba'zi bir sadoqatli sahobalar olib qochib ketib qoldi abu bakr yotib qoldilar behush abu bakr siddiqni o'zlarining qavmlari kelib uylariga olib kirdi Uylarda 3 kun behush bo'lib yotdilar onalari boshida turibdi onalarini ismlari ummul xayr edi boshida qarab turibdilar shu holatda onasi orzusi abu bakr siddiq ko'zlarini ochsalaru bir qultumgina farzandiga jigar go'shasiga suv bersa abu bakr siddiq ko'zini ochdilaru onasiga qarab ya ummi kayfa ahval rasululloh sollallohu alayhi vasallam rasulullohni ahvollari qandoq ekan dedi rasulullohga nima bo'ldi eshitmadingizmi onajon dedi onasini shunday jahli chiqib ketdiki chunki onasi kofir edi qarang abu bakr siddiq musulmon sadoqatli sahoba rasulimiz uchun kelayotgan toshni ko'ksida boshida to'sib turibdi bu zotni onasi kofir jahllari chiqib shu odamni deb shunaqa holatga keldingku yana o'shani gapirasanmi bolam mana bu suvni ichib olgin qo'y gapirma u odamni dedi shunda abu bakr siddiq xafa bo'lib ketdilarda ya ummi vallohi bi nafsi biyadihi onajon eshitib oling meni jonim qo'lida bo'lgan Allohga qasam ichib aytamanki menga rasulim haqida bir xabar olib kelmaguningizcha bir qultum suv ichmayman dedi menga xabar aytib keling meni olib chiquvdim nima bo'ldi ekan abu bakr siddiq qoldi desa bolalar suv ichmay qo'ydi shunda oxiri aytdilarki bolam axir men kofir bo'lsam menga seni do'stingni qayerdaligini hech kim aytmaydi qayerdan topaman siz ummu jamilni oldiga boring onajon dedilar ummu jamil hazrati umarni singillari fotima asli ismlari hazrati umardan avval islomga kirgan edi ummu jamilni xonadoniga ummul xayr abu bakrni onalari bordilar eshikni taqqillatuvdi chiqib keldi men abu bakrni onasiman ahvollari juda og'ir habibingiz muhammad alayhissalomni ahvolini aytmaguningizcha suv ichmayman deyapti qizim menga yordam ber dedi qarasa kofir xotin turibdi ehtiyotini qildida men muhammad alayhissalomni ham tanimayman abu bakrni ham tanimayman qizim o'g'limni ahvoli hazillashadigan emas og'ir ahvolda yordam bergin dedi fotima aytdiki unday bo'lsa men borib bir ko'raychi agar haqiqatda tanasam yordam qilaman birga bordilar umul xayr abu bakr siddiqni onalari o'ylanib ketyaptiki bu qiz haqiqatda o'g'limni tanimasa kerak deb ketyaptilar avvaliga hech kim tanimayman degan ayol shundoq kirib abu bakr siddiqni ahvolini ko'rib yetti yot begonaligini izhor qilib turgan ayol o'zini otasini yaralanganda qanday yig'lasa shunday yig'lab yubordi dod devordi o'zini jigargo'shasini ko'rganda yig'lab yubordi yo abu abakir sizni shu holatga olib kelib qo'ydilarmi kalomi robboniyni o'qiganligi uchun shunaqa holatga keltirishdimi deb yig'lab yubordilar umi jamiyni ko'rib abu abakir siddiq ya fotima kafa ahvol rasululloh rasulullohni ahvollari qandoq dedi rasululloh ham bir qancha jarohat olibdilar arqamani uyiga bekitib qo'yganmiz dedi shunda abu bakr siddiq aytdilarki meni tezda rasulullohni oldiga olib boringlar ko'rmasam bo'lmaydi meni olib bormasanglar bo'lmaydi ular unamasalar ham sudralib ikkalasini onasi bilan fotimani yelkasini ushlab ketdilar oyoqlari singan oyoqlar ishib ketgan yuzlari ishgan burunlar singan holatda arqamani uyga kirib bordilar rasulimiz ham bir qancha jarohatlangan edilar yonboshlab yotuvdilar shundoq abu bakrni holini ko'rishi bilanoq yig'lab yubordilar rasulimiz o'rinlaridan turib ketdilar yo abu bakr do'stim sizni shunaqa holatga solib qo'yishdimi birodar qur'onni o'qiganligi uchun ham shunaqa qiladimi deyodilar abu bakr ham yig'lab yuborib yo rasululloh meni kechiring sizni men mashaqqatga qo'ydim kaltakka qo'ydim meni kechiring deb oldilariga boruvdilar abu bakr siddiqni quchoqladilar rasulimiz peshonasidan o'pib qo'ydilar Qarasalar Abu Bakrning yuzlari o'zgargan, oyoqlari ishkan. Shunda Rasulimiz hech kimga qilmagan iltifotni qildilar azizlar. Shunda o'tirdilarda qibla tomonga qarab turib qo'llarini ochdilar. Ya Abu Bakr dedilar. Is'al ma turid dedi. Nimani xohlasang ayt, Allohdan so'rab beraman dedilar. Shunday turibdilarki, agar Abu Bakr Siddiq ya Rasululloh meni jannatga olib kirtirib qo'ying desa, jannatga olib kirib qo'yadi. Uhud tog'ini tillo qilib bering desa Uhud tog'ini tillo qilib beradilar. Shunaqa xushuda, huzuda turibdi Rasulimizning ko'zidan to'xtamasdan yosh oqib turibdi, vujudlari qaltirab turibdi. Abu Bakr so'ra, Allohdan so'ra beraman, nimani so'raysan deyodilar. Abu Bakr oldilariga keldilarda shunda Rasulimizni qo'llarini ko'ksilariga qo'yib turib, "Ya Rasululloh, Allohdan so'rab bering bo'lmasa, onam musulmon bo'lsinlar" dedi. So'raganini qarang sizlar. ana musulmonchilik birinchi bo'lib onani qo'yishlik otani qo'yishlik rasulimiz duo qildilar yo rabbiy abu bakr siddiqni onasiga iymon ato qilgin allohu akbar deyishlariga ona o'tirgan ona yig'lab yuborib la ilaha illalloh muhammad rasululloh deyordilar darhol iymonga kelib ketdi qaytib kirayotganda rasulimizni dushmani bo'lgan ayol chiqib kelayotganda do'stiga aylanib chiqdi kofir bo'lgan ayol sahoba bo'ldi qaytib chiqqanda abu bakr siddiq onalarini mahkam quchoqlab ey meni muslima onajonim olloh sizdan rozi bo'lsin endi men sizni ko'tarib olib ketaman dedilar qarang azizlar alloh taolo ibodat qiling undan keyin ota onaga yaxshilik qiling deyapti abu bakr siddiq onasiga bundan ortiq nima yaxshilikni qilardiki onasi kofir bo'lsa unga iymon ato qildi shuning uchun ham azizlar siyla rahim qilishlikda birinchi navbati ota onaga bo'ladi eng birinchi ota onaga endi ota onaga yaxshilik qildik endi kimga qilishimiz kerak inson darhol aytadi bolalarga bola chaqaga deymiz ekan Lekin Allah bunu e, bunday demedi. Allah aytdiki: "Va bil validayni ihsana va bizil qurba." Endi yaqin qarindoshlaringga yaxshilik qilasan dedi. Alloh hikmatlik va alim qodir zot. Ota-onaga yaxshilik qilgandan keyin qarindoshlaringga yaxshilik qilasan. Ya'ni otangni qarindoshiga, onangni qarindoshiga yaxshilik qilasan. Ota-onangga qanaqa munosabatda bo'lgan bo'lsang, bularga ham shunaqa munosabatda qilasan. ularni dini ularni irqi ularni ijtimoiy holatidan qat'iy nazar rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday qilardilar hatto amakilari abu lahab rasulimizni dushmani bo'lib qancha ozor berdilar bir kuni shunaqa hilla o'ylab chiqardiki meni jiyanim qarindosh urug'idan rishtasini uzmaydi siyla rahmini uzmaydi bu jiyanimdan qutulish yo'lini men topdim dedi eshigini oldiga chuqur kavlab qo'yinglar ustiga bo'yra tashlab qo'yinglar amakingiz kasal bo'lib qolibdi deb xabar qilinglar meni ko'rgani keladi chuqurga tushib ketishiga ko'mib boramiz dedi qutulamiz birpasda shu xabar yetib keldi rasulimizga aytdiki amakingiz kasal ekanlar rasulimiz qalbi birpasda erib ketdi e amakim kasal ekan borib ko'rmasam bo'lmaydi sahobalar aytdilarki ya rasululloh axir u dushmanizu dinni dushmaniku kasalman desa boraveradilarmi devdilar u meni qarindoshim dedi otamni jigari kofir bo'lsa ham meni siylada ham qilishligim lozim borib ko'rmasam bo'lmaydi amakimda otamni qoni bor dedi turib ketdilar o'sha chuqurni oldiga kelganda jabroil alayhissalom farishta keldida ya rasululloh irji ila manzilik orqangizga qayting sizga hilla qildi amakiz dedi chuqurga tushib ketib qolasiz rasulimiz yig'lab yubordilar afsuslanib ketdilar ey afsus amakijon shunaqa ham bo'ladimi dedilar burilib ketib qoldilar rasulimiz yugurib chiqib ey to'xta jiyan deb o'zi chuqurga tushib ketib qoldi esdan chiqib narvon tushirib ko'rdi chiqolmadi arqon tushirdi chiqolmadi hech kim chuqurdan ololmadi shu holatda aytdiki meni ololmaysizlar jiyanimdan boshqasi ololmaydi chaqirib kelinglar dedi rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaytib keldilarda qo'llarini ko'rib bundoq qilib olib qo'ydilar mo'jiza ko'rsatdilar shunda ham iymonga kelmadi shunda ham iymonga kelmadi ana bundan keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qanchalik darajada rahmatli ekanliklari sahobalarga ayon bo'ldi va qanchalik albatta qur'onda har bir hukmi halifi rasulimizni vujudlaridan joy olgan edi qur'onda ota onadan keyin yaxshilik qilasan qarindosh urug'ga dedimi? albatta qilardilar <clears throat> bizlar ham azizlar qarindosh urug'imiz bilan amaki va aka ukalarimiz bilan shunday muomalada bo'lishligimiz lozim bo'lar ekan shunday muomala qilishligimiz kerak ekan ularni duosini olishimiz ularni qanday holatda bo'lishligidan qat'iy nazar ana endi bulardan keyin kimga yaxshilik qilamiz yana inson noqis aqli bilan bolalargadir endi ota onaga qildi qarin endi bolalarga qilish kerakdir ayoliga qilish kerakdir yo'q azizlar bu tartibni Alloh beryapti bizga Alloh Alloh hamma narsani biluvchi. Alloh qarindosh urug'idan keyin bizga tamomiyla begona bo'lgan bir toifani kirgizdi val yatim yetimlarga yaxshilik qilasan ota ona qarindoshdan keyin endi yetimlarga yaxshilik qilasan yetim qaysi jamiyat bo'lsa bo'lar ekan ota onasidan go'dayligida qolib ketgan farzandlar yetim hisoblanadi rasulimiz sollallohu alayhi vasallamdaqa dinimizdaqa yetimparvar bormi dunyoda azizlar kitobimizda qur'onimizda bitta joyda egallab tursa ey yetimni deb rasulimiz sollallohu alayhi vasallam men yetimlar sultoniman kim yetimni boshini silasa meni boshimni silagan bo'ladi kim yetimga siyla rahm qilsa menga qilgan bo'ladi kim yetimni haqqini yesa yetimni haqorat qilsa qayerda borasizlar sahobalar davrida yetimxona bo'lmagan bir odam olamdan o'tib borsanlari ko'chada qolsa darhol kimdir boqib oladi bolalar hech qachon xor bo'lmasdi chunki islomda ta'limoti bor yetimda asrashlik unga siylay rahm qilishlik unga ehson qilishlik lozim bo'ladi arafa kunlari patoga yuramiz nima uchun yuramiz azizlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hayitdan bir kun aytardilarki, qaysi mahallede yetim bor menga xabarini aytinglar. Mana bu mana bu joylarda yetim bor. Shularning holidan xabar olamiz. Ertaga hayit ular ham hayitlik qilsinlar. Qo'llariga sahobalardan badavlat badavlatlaridan bir olib birgalashib, o'sha yetim xonadonga kirardi. kirerdiler kirardilarda yetimdi boshini silab yig'lardilar. Seni otang olamdan uttu balem. otangga Qur'on hadoya, senga hayirlik hadoya. Ertaga seni uyingda bayram bo'lsin. Seni uyingda qozon qaynasin. Ana islom. Biz nima qilyapmiz? Biz ham shunday qilyapmizmi? yoki o'zi nochor, o'zi otadan ayrilgan bolani uyiga kirib qozon qaynattiryapmizmi? Qaysinisini qilyapmiz? Qani bizni tarbiyamiz, qani parvarligimiz to'rtta beshta bola yetim chirilib tursa bunga qanaqa darajada yaxshilik qilyapmiz azizlar bitta mahallada bitta yetim bo'lib qolsa butun mahalla o'shani kapilaga olish kerak agar boqimandasi yo'q bo'lsa uni boqishlik iqtisodi emas rizqni Alloh beradi uni tarbiyasi asosiy jamiyatda shariatda xalqi uchun yurti uchun foydasi yetadigan bola qilib tarbiya qilishlik butun mahallaga mas'uliyat rasulimizni qaranglar azizlar shundoq hayitgohga chiqib kelayotgandi yetim parvarligini qarasinlarki bir yetim bolani yig'lab o'tirganini ko'rib qoldi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ya bunayya limaza tabki bolajonim nimaga yig'layapsan ya rasululloh rasulimizni tanimadilar ya bobojon dedilar meni otam muhammad payg'ambar bilan birga jihodga ketib olamdan o'tib ketuvdi onam boshqasiga turmushga chiquvdi o'sha otam meni haydab yubordi bugun hayit ekan hammani otasi hayitgohga ertalab ketyapti meni esa otam yo'q agar otam bo'lganda men ham hayitga chiqardim deb yig'ladi rasulimiz yig'lab yubordida ey bolam xohlaysanmi men senga ota bo'laman dedi xohlaysanmi men senga ota bo'laman hasan husan seni akang bo'ladi dedi fotima onang bo'ladi dedi bolani yetalab olib ketdi bola xursand birdan yana yig'lab yubordi rasulimiz yana nega yig'layapsan agar siz meni otam bo'lganingizda rost ekan otda tuyada olib ketar edingiz boshqalarda ota onasi otda tuyada olib ketyapti-ku, siz bo'lsa yetalab olib ketyapsiz rasulimiz shundoq o'tirdilarda boshqalar tuyada olib ketayotgan bo'lsa men senga tuya bo'laman bolam dedi Sarvari koinot azizlar, butun dunyoni Qur'on nuri bilan to'ldirib yuborgan odam bitta murg'ak yetimni qalbini ko'tarishlik uchun tuya bo'lishga rozi bo'lyaptilar. Muborak yelkalariga bir sag'ir bolani olib Rasulimiz yurdilar. Ketdilar. i ikromlar hayron soradılar, "Ya ne oldu? Ha "Bu go'dak yetim ekan." yetelep yetalab olib kelayotgandim tuyasi yo'qligidan xafa bo'luvdi tuya bo'lishga rozi bo'ldim dedi mana buni qarang azizlar buni ko'ring azizlar sarvari koinotdan tarbiya olaylik yetimlar qaysi jamiyat bo'lishligidan qat'iy nazar uni haqqidan qo'rqaylik rasulimiz makkadan madinaga ko'chib kelganlarida hali u yerda masjid yo'q qayerga masjid quramiz ya rasululloh dedilar sahobalar shunda rasulimiz aytdilarki tuyamni qo'yib yuboraman tuya qayerga cho'ksa o'sha joyga masjid quramiz dedi tuyani qo'yib yubordilar tuya borib bir joyga cho'kdi shunda rasulimiz aytdilarki bu kimni yeri ikkita aka uka yetimni yeri rasulimiz aytdilarki yetimni yeri bo'lsa onayman dedi yetimni yeri Allohning uyi uchun ham kerak emas tuyani qaytarib olib ketdilar qo'yib yuborildilar yana tahdid-i ilahi yine yana o'sha joyga cho'kdi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hali ikkala yetim aytdiki men biz aka ukalar o'zimiz razımız beramiz shuni dedi beramiz yo yok sizler hala sahir sizler sag'irsizlar sizler sizlarda gapinglar o'tmaydi balog'atga yetganinglarda olamiz qaytarib olib borib yana qo'yib yuboruvdi yana tuya o şakka çöktü. shunda bir badavlat çıkıp chiqib ki ya rasululloh shu ballardan yetimlardan shu yerde men sotib olib keyin hadoya qilsam bo'ladimi dedi rasululloh sallam bo'ladi lekin zulm qilmagin dedi arzon amaysan dedi haligi yerden xuddi shunaqa yerdan beshtasini beradigan darajadagi pulni berib sotib oldilar so'ngra rasulimizga hadoya qildi Alloh uchun masjid qurildi masjidil qubo shu yerga qurilgan hoji akalarimiz borib ziyorat qiladigan masjidil quboni o'rni shu bo'ladi azizlar Hani endi qarang yetimni haqqini hatto Alloh taoloni uyiga ishlatmayapti ekan bizlar nima qilyapmiz yetimni haqqini Yetimde yetimni qanchalik darajada hurmat qilyapmiz endi bu har özümüzü, kalbimiz qalbimiz va ve Allah'a Allohga Eğer agar ichimizda parvarlar bo'lsa Alloh rozi bo'lsin qarindosh urug'ga qarash kerak qo'ni qo'shniga qarash kerak yetam murg'ak qalb buni duosini olsin ana buni qur'onda olloh aytdi val yetim yetimlarga yaxshilik qiling endi kimga yaxshilik qilishimiz kerak ota onagami ota onaga qildik qarindosh urug'ga qildik birdaniga olloh yetimni olib keldi endi yana kutyapmiz ayoligami bolalarimga qachon qilaman bu tadbirda Alloh beryapti yana Alloh aytdi val yatimi val masakin endi miskinlarga yaxshilik qilasan dedi qarang chiroyli dinimizni qarang ajib kitobimizni qarang azizlar qur'onda aytyapti ota onaga yaxshilik qil qarindoshlaringga yaxshilik qil undan keyin yetimlarga keyin faqir kambag'allarga qarang azizlar miskin bechoralarga yaxshilik qil deyapti olloh qur'onda buyuryapti buni buyurayotgan bu hukmni chiqarayotgan inson emas podshoh emas parvardigori olam olloh chiqaryapti kambag'alga yaxshilik qil kambag'al parvar bo'lishlik kambag'al bilan boylarni bir biriga muhabbati bog'lanishlik uchun boylarimiz saxovatlik kambag'allarimiz sabrlik boylarda haqqiga duo qilib turadi kambag'al tahqirlanishi kerak emas sahobai ikromlardan badavlatlari gaplashib o'tirgan bo'lsalar birorta kambag'al sahoba kelib qolsa gaplashib o'tirgan sahobalar o'rinlaridan turib badavlatlari xush kelibsiz ey bizni ibodatimizni yordamchisi deb kutib olardilar agar sizlar bo'lmasangiz zakotimizni qayoqqa berar edik qurbonligimizni qayoqqa berardik sizlar bizni bitta ibodatimizga yordamchisizlar sizlar bizdan ko'ra ulug' kishisizlar deb ularni yonlaridan yuqoriga o'tkazardilar ana sahobalar qanday edi har bir ehsonni yaxshisi kambag'al uchun bo'lishi kerak bizdachi azizlar badavlat odam to'rida o'tiradi bechora faqir pastda o'tirishi kerak nima uchun faqir bo'lganligi uchunmi nima uchun faqir to'yga taklif qilinishi kerak emas Bu uchun faqir doim xizmat qilish kerak, boy o'tirish kerak. Qani bu kitobda qayerda yozibdi buni? Alloh Qur'onda miskinga yaxshilik qil deb turgan bo'lsa, kambag'aliga yaxshilik qil deb turgan bo'lsa, Kembegal bizi duogoyimiz. Sahoba ikromlar shunday yediler. Abdurrahman ibn Avf degan sahobani oldilariga bir kembegal sahoba yordam so'rab keldilar. qarasalar abdurahmon ibn av qari bir tuyasini so'yvorsa ham bo'laveradigan bir tuyaning oyog'i sinib qolgan ekan bir nechta xodimlarini so'kib haligini oyog'ini davolash bilan yugurib yelib ovora bo'lyaptilar judayam qari tuya u ishga ham yaramaydi shunda haligi sahoba qarab turdida e bu qari tuyaga shuncha ovora bo'layotgan odam pul berarmidi deb qaytib ketdi abdurahmon ibn av ko'rib qoldi ey birodar to'xtang nega kelib qaytib ketib qolyapsiz sahobalar doim yuziga haqiqatni aytardilar sizdan pul so'ramoqchi bo'lib keluvdim lekin bitta qari tuyaga shuncha ovora bo'lyapsiz ekan bu odamdan pul chiqmasa kerak deb qaytib ketdim deydilar abdurahmon ibnov kuldilarda biz ollohni bergan ne'mat yana xizmat qilib qolsa bo'lmasa keyin so'yib yuboriladi ehsonga kelsak olloh uchun hadoya beramiz taqsir dedilarda de, haligi davolayotgan tuyasidan 5 ta tuyani pulini olib chiqib, o'sha kelgan kambag'alga berdi. Marhamat oling dedilar. Mana bunday bo'lish kerak ekan musulmon birodarlar. Zakot, ushur, qurbonlik, aqiqa, nazr hammasi kambag'alda haqq. Boy deyishga haqqi yo'q. Hammasiga ondan birini berishimiz kerak. Chunki kambag'alda haqq. Dunyoyimiz bir yil turib qolsa 40dan birini berishimiz kerak. Chunki bu kambag'alda haqq. Shuning uchun zakat zakot bermaganlarda qiyomat qoyim bo'lganda qorinlari tog'dek bo'lib ichiga chayoni ilon to'lib chiqar ekan. Kambag'alda haqqiga xiyonat için. uchun. Kambag'al bilan boy bir-biriga muruvvatlik bo'lsa, kambag'al odam boyni yomon ko'rmaydi. Haqqiga duo qiladi. Sahavatlik koşunum bor. Sahavatlik birodarim bor deb shuning uchun ham badavlat kishilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki qanaqa bir o'tirish bo'lsaki qorni to'qlarda chaqirib qorni ochlarda chaqirmas ekan bu o'tirishdan Alloh rozi bo'lmaydi dedi eng yomon o'tirish bu dedi aksar paytda shu narsa bizda bo'lib qoladi ehson hammasi kambag'allik ekan chunki buni qur'onda aytdi Alloh yetimdan keyin miskinlarga yaxshilik qiling dedi val masakin ana endi yana davom etyapti olloh to'qqizta odamga yaxshilik qilishni buyurdi ota ona qavmi qarindosh yetim miskinlar ana endi kimga yaxshilik qilamiz yuragimiz betoqat qachon ayolimga yaxshilik qilaman ekan qachon bolani aytarkin bu tadbirda olloh qilyapti Alloh endi aytdi bizga val jari zil qurba endi qo'shningga yaxshilik qilasan miskinlarga yaxshilik qilgandan keyin endi qo'shningga yaxshilik qilasan qo'shningki zil qurba qarindosh qo'shning val jaril junub va yon qo'shningga islomni qarang azizlar qo'shnini haqqini ham qur'onda bayon qilyapti ibodat qiladigan kitobimizda kelyapti biror millatda biror dinda qo'shnichilik haqida ilohiy kitoblarda bayon bermagan rasulimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki qo'shnini sizda bir qo'shni bo'ladi bitta haqqi bor bir qo'shni bo'ladi ikkita haqqi bor bir qo'shni bo'ladi uchta haqqi bor sizda bitta haqqi bor qo'shni agar qo'shningiz kofir qo'shni bo'lsa ya'ni agar bizni uyimizda yegulik nonimiz turib ovqatimiz turib qo'shnimiz kofir ovqatsizlik natijasida o'lib qolsa qiyomatda javob beramiz chunki o'shanga biz ehson qilishimiz kerak edi qo'shnining haqqini bajarishimiz kerak edi uni dini nima bo'lishidan qat'iy nazar endi musulmon bo'lsa ikkita haqqi bor bu nima qilamiz och bo'lsa to'ydiramiz zakot ushurda ham birinchi shunga beramiz ammo kofirga zakot berib bo'lmaydi ibodatlik narsalarda berib bo'lmaydi sadaqa qilsa bo'ladi ibodatli farz narsalarda musulmonga qilinadi shuning uchun qo'shnining ikkita haqqi bor qarindosh bo'lsa uchta haqqi bor qo'shnilik haqqi qarindoshlik haqqi musulmonlik haqqi rasulimiz o'zlari ham shunga amal qilib ko'rsatdilar rasulimiz sollallohu alayhi vasallamda bir qo'shnilari bo'lib u qo'shnisi yahudiy kampir edi rasulimiz alayhissalotu vassalam masjidga ketayotganda o'sha yahudiy kampir har kuni ustiga mag'zava to'kib yubordi rasulimiz sollallohu alayhi vasallam yomon ko'rganidan rasulimiz esa qoqib qoqib kiyimlarini almashtirib ketaverardilar o'zini ehtiyot qilib o'tardilar o'sha yerdan o'tayotganda bir kuni ketayotgandilar shu ish bo'lmadi to'xtab qoldilar sahobalarga qarab bugun yahudiy kampir qo'shni mag'zava to'kmadi ya dedi tinchlikmikin kasal bo'lib qoldimikin bola chaqasi yo'q edi yolg'iz edi bir holdan xabar olsangmikin sahobalar ya rasululloh axir u yahudiy bo'lsa sizga shuncha ozor berayotgan bo'lsa nimasini tomosha qilasiz uni lekin u meni qo'shnim uni bitta haqqi bor menda ko'rmasam bo'lmaydi yordamga muhtoj bo'lsa yordam qilay dedi chiqdilar chiqsa kampir kasal rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rib nima yetib keldingiz deyodilar har kuni ustimga mag'zava to'kardingiz shu ishni qilmadingiz onajon agar yordamga muhtoj bo'lsa yordam qilay dedim yo'qdilar kampir yotgan joyda yig'lab yubordi innaka haq rasul siz haqiqiy payg'ambar ekansiz meni kechiring men sizni diningizni qabul qildim dedi mana bu islom azizlar qo'shnilarimiz bilan chiroyli muomalada bo'lishimiz kerak qo'shniga ozor berish kerak emas qo'shniga ozor berib dil ozoriligidaqa yomon narsa yo'q ekan dunyoda bular bilan ham qotiy rahmlik qilib bo'lmaydi rahmni uzib bo'lmaydi chunki duoyimiz qabul bo'lmaydigan bo'lib qoladi qo'shnilar musulmon qo'shnimiz bizda hammamiz alhamdulillah bizda ikkita haqqi borligini esdan chiqarish kerak emas ana endi qo'shnilarga yaxshilik qilgandan keyin alloh taolo aytyaptiki va sohibi bil jambi endi yoningizdagi do'stingizga yaxshilik qiling birga ishlaydigan yoki birga yuradigan yoki jufti haloli birga bo'ladigan do'stingizga yoningizdagi do'stingizga yaxshilik qiling do'stga yaxshilik qilishlik buyurilyapti azizlar do'st do'stona munosabatda bo'lishlik hatto birga ishlab birga turadiganga yaxshilik qilishlikni ham qur'onda gapiryapti sahobalar shunday edilar asli shunaqa do'st ki bir birlari bilan jonini fido qilardilar hatto o'sha o'z jangida sahobalar yaralanib ko'pchiligi shahid bo'ldi rasululloh sollallohu bir vasallam kop qolib ketdilar o'zlari buldular. bo'ldilar shunda rasulimiz ki jang maydoniga kirib ko'ringlar agar bir yarador bo'lib qolgan bo'lsa jon berish qiyin jon berayotganda odam chanqaydi suv olib kirib beringlar dedi bir sahoba qo'liga suv olib kirib ketdi maydonga kirishiga haqiqatda bir yarador bo'lib yotgan sahoba menga suv bering suv bering deb qoldilar yugurib oldilariga borib haligi suvni ichirmoqchi bo'lib turuvdi narigi tomondan bitta odam yana suv so'rab qoldi haligi suv so'ragan sahoba shundoq og'zini bekitdida o'sha suv so'raganga birinchi bering u meni üç kunimcha olamdan chanqagan holatda o'tib qolmasin u meni qiyomatlik do'stim dedi u meni qiyomatlik do'stim u birinchi ichsin suvni haligi suvni ikkinchi do'stiga olib boruvdi yana bir odam suv so'rab qoldi u odam aytdiki shundoq to'xtatib o'sha odamga suvni bering birodar chunki u odam mendan avval islomga kirgan mendan ko'ra muhabbatliroq mendan ko'ra taqvodorroq shu odam ichishga haqli haligi odamga suvni olib boruvdi u odam aytdiki birinchi suv so'ragan birodarga berdingizmi yo'q e attang o'shanga berish kerak edi chunki u har kuni jangga kelayotganda rasulim uchun jonim qurbon bo'lsin deb keladigan odam edi borib o'shanga ichirib keling keyin ichaman borsa haligi birinchi suv so'ragan odam olamdan o'tib qolibdi ikkinchisiga borsa ikkinchisi ham o'tib qolibdi uchinchisiga kech qolmay deb yugurib borganida uchinchisi ham chanqagan holatda olamdan o'tdi rasulimiz oldiga suvni ko'tarib yig'lab keldi ya rasululloh bunaqasini ko'rmaganman jon berar holatida daryo suvni ichib olsa ham chanqog'i qolmaydigan holatda bir qurtum suvni sahobalar do'stlariga ilinib jon berdilar deyavdilar rasulimiz yig'lab bordilar yo rabbiy shu sahobalarimiz jannat suvida serob qilgin deb duo qildilar dafn qilayotganda tanalari ho'l bo'lib qolgan ekan jannat suvida cho'miltirib qo'yilgan ekan ana do'stona munosabat islomda qanaqa bo'lishi kerak azizlar bir qultum suvda elinyapti biz nima qilyapmiz bir birodarimiz shu bir ishni qilmoqchi bo'lsa yo'lini to'syapmiz uni uydagi bolasi uni qari otasi uni qari onasi bilan ishimiz yo'q sahobalar o'layotgan jon berayotgan holatda bir qultum suvda elinib tursa bizni qilayotgan ishimiz qaysi taroziga sig'adi azizlar shariatgami shariatnikimiz qaysi dindagi xol ishi bu musulmonda ish emas shunday ekan <clears throat> hamisha birodarlarimizga yonimizda turgan do'stimizga yordam berish kerak qanaqa qo'limizdan keladigan yordam bo'lsa qanchalik yaxshiligimiz bo'lsa shunga qilishimiz kerak chunki bu islomni tarbiyasi ana bundan keyin alloh taolo endi bizga buyurdiki va buni sabil ko'cha bolasiga yaxshilik qilasan ya'ni musofirga boshqa vatandan kelib boshqa vatanda turib qoldi g'arib bo'lib qoldi zero o'zini vatanida badavlat bo'lib bu vatanga kelganda bechora holatga kelib qolgan bo'lsa ham shunga yaxshilik qiling dedi Alloh ana bundan keyin va aymanukum endi qo'lingiz ostidagi qullarga yaxshilik qilasiz hali dunyoda quldorlik tuzumi avj olib odamlarni haqqi huquqlari poymol bo'lib yo'qolayotgan mahalda Alloh Qur'onda qullarga yaxshilik qilishga buyuryapti qulga qilinadigan yaxshilik uni ozod qilishlik quldorlikni yo'qotyapti va Alloh oyatda oxirida aytyaptiki Alloh odamlarni orasida faxrlanib yuradigan boshqalardan o'zini katta tutadiganlarni yomon ko'radi dedi Alloh yomon ko'rar ekan mana azizlar siz bilan biz bugun allohning nusrati ila to'qqizta shaxsga yaxshilik qilish kerak ekan hamisha degan xulosaga keldik va bularni orasida endi hadislar bilan oyatlar bilan yana tasdiqlangan bizlarni jufti halollarimizu farzand va arjumanlarimiz bordir mana shularga yaxshilik qilamiz eng qiladigan yaxshiligimiz azizlar bir birimizni ibodatga chaqirishlik yaxshi ko'rgan narsamizni in'om qilishlik namozga chaqirishlik haromdan qaytarib halolga taklif qilishlik agar shu aytgan narsalarda hammasi bo'lsa aytingchi azizlar qachon qo'shni qo'shni bilan urushadiyu qachon er xotin ajrashadi hech qachon bo'lmaydi modomiki agar aytilingan qur'onga amal qiladirgan bo'lsak bunday chiroyli yurt bunday chiroyli jamiyat eng orzu holatdagi jamiyatga aylanadi buni Alloh dasturini 14 asr muqaddam Qur'oni azim shanda bittagina hikmatli oyati bilan bizga bayon qildi azizlar kelinglar aziz musulmonlar bir-birimiz bilan arozlashib bo'lmaylik bir-birimizni dilimizni og'ritgan bo'lsak, biz birimizdan uzr so'raylik. Alloh bizni kechirsin. qotiur rahim bo'lib qolishlikdan saqlansin musulmon musulmon bilan urushmasin musulmon musulmonga ozor bermasin la ilaha illalloh degan odam bizni do'stimizga aylansin peshonasidan o'pib haqqiga duo qilaylik chunki rasulimiz sollallohu alayhi vasallam amakilari anhuni bir qora qul vahshiy degan qul o'ldirdi o'ldirib ham musla qildi butun tanasini bo'lib yubordi azizlar qirq bo'lakka jigarini chaynab tupurib yuborishdi rasulimiz dod deyordilar amakilarini shu holatda ko'rib hamza roziyallohu anhu shundoq islomni himoyachisi edi aytdilarki rasulimiz mana shu menga topib kelib beringlar qayerdan bo'lsa uni topasizlar hatto makka fath bo'layotganda ham o'sha vahshiyni ko'rsanglar o'ldiringlar dedi kabani pardasiga o'rab bo'lsa ham qatl qilinglar dedi menga olib kelinglar iloji bo'lsa makka fath qilinadigan kuni sahobalar yugurib keldilar hujrai saodatga ya rasululloh amakizi qotili vahshiyni ushladik dedi rasulimiz aytdi olib kelinglar menga rasulimiz dunyodagi eng rahmli zot edilar lekin o'sha vahshiy amakilarini jasadlari ko'zaga kelib turibdi maydalanib ketgan shunday holatda turuvdi haligi qora vahshiy qul kirdida rasulimizni oldilariga kirib turib la ilaha illalloh muhammad rasululloh dedi اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا abduhu va rasuluhu iymon keltirib yubordi rasulimiz esa nochor shundoq o'rnidan turdilarda xush kelibsiz ey birodar dedi xush kelibsiz do'stim jigargo'sham oldilariga borib peshonalaridan o'pib marhabo xush kelibsiz dedi chunki u la ilaha illalloh kalimasini aytdi rasulimiz o'tirdilarda amakimni nega o'ldiruvding nima bo'luvdi deyuvdilar ya rasululloh meni kechiring menga qul bo'lganligim uchun shuni o'ldirsang ozod qilaman deyishganligi uchun shu ishni qilganman zero boshqa niyatim yo'q edi shunda rasulimiz aytdilarki mayli endi sen iymon keltirding endi meni do'stim bo'lding sendan bitta iltimosim bor umrimni oxirigacha meni ko'zimga ko'rinmagin dedi chunki seni ko'rganimda mana shu amakini qotili deb yomon ko'rib qolsam musulmonni yomon ko'rganligim uchun qiyomatda javobgar bo'lib qolmay meni ko'zimga ko'rinmay tur deydi qarang azizlar bizga nima yomonlik qildi boshqalar ozgina g'iybati ig'vosi uchun yoki ozgina qo'pol muomalasi uchun arazlashib yuraveradigan bo'lsak qani bizni musulmonchiligimiz agar ko'chadagi gaplarga e'tibor beraveradigan bo'lsak har o'ntadan bittasi bilan urushishimiz kerak sabr qilamiz alloh insof bersin kim nima desa desin kimimizni Alloh allohni o'zi tavfiq bersin lekin bizlar esa bir birimizni haqqimizga qarg'amasdan chiroyli duo qilib yuraveramiz alloh insof bersin birodarimga alloh meni kechirsin va do'stimni kechirsin ve ikilerimizi, üçelerimizi, cemiyatimizi, halkımızın muhabbetini bağlasında dua kılıçtan başka çaremiz yok aslında. Dua kılemiz. Amin. Ya Rabbel Alemin. İnneke ente semi'il alim. Allahümme gfadna min cemi'il belai vel emrad. Allahümme gfadna min fitneti şeytanir racim. Allahümme gfadna min azab el kabr. وعذاب يوم القيامة اللهم احفظنا من فتنة الظالمين ومن ظلم الظالمين وانصرنا على المسلمين يا رب العالمين إنك أنت على كل شيء قدير وبإجابة دعوتنا جدير يا ربي duaga qo'l ochib turgan mana bu musulmon مسلمان جماعة jamoatimizni otalari bo'lsa onalari bo'lsa sizlar rahm qilishlikka himmat bergin shu majlisdan chiqiboq ota onani ko'tarib ketadigan farzandlardan qilib qo'ygin arazlashib yurgan aka uka arazlashib yurgan birodar uqomi qarindosh bo'lsa Allohni rahmatidan benasib bo'lib qolamiz ekan deb peshonasini peshonaga tekkizib uzr ma'zur qilishlikka himmat bergin hammalarimiz ko'rganimizda tabassum qilib orqamizdan yaxshi duo qilishlikka ham himmat ato qilgin yo Rabbiy. Mana bu xonadonga fayzi futuh, barakot azim, yangi bo'lgan oilaga baxt va saodat, shariatga muvofiq hayot bergin. Mana shu Qur'onga amal qiladiganlardan qilgin. Va sallallohu ala ali Muhammad va barik va sallim alayhi. Allohu akbar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.